Apocalipse 16. Eu tava morto, mas sei que hoje vivo. Duas décadas do hip hop, tome meu fruto. Bro, bro, bro. Eu sei quem sou, sei pra onde vou. Sei de onde vim, sei quem aqui é me colocou. Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Ao som da sua voz, minha alma floresce nascem, flores crescem. Ele entrou na minha casa, ele entrou na minha vida. Cuidou de cada folha, cuidou de cada galho. Fez em terra seca, germinar, copa bonita. E sou a semente que não secou no sol. Sou a semente que o pássaro não devorou. Sou a semente que o espinho não sufocou. Eu sou a árvore de bons frutos, e foi Deus quem me plantou. Árvore que não produz nada vira lenha Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira Purifica o clima, gera bons frutos Purifica o clima, gera bons frutos Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Eu mando um salve pros GFs que me querem bem Os guerreiros do futuro que não tremem missões Se multiplicam diariamente, já passam de milhões Estão em vários bairros, quebradas, estados E é sempre um prazer poder revisitá-los Uns estão brotando, outros já estão produzindo Alguns estão cansados, suas folhas estão caindo Tem problema não, deixa aqui com nós chefão Peço apenas que abençoe toda essa nova geração Onde eu vou, tanto amor, onde chego levo é por isso que tenho carinho dos filhos e tenho também o respeito dos pais. Minhas letras são plantas medicinais, sem efeitos colaterais, sem patentes multinacionais. Elas curam drogados e evitam abortos, aliviam cansaço, botam sorrisos em rostos. Árvore que não produz nada vira lenha Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira Purifica o clima, gera bons frutos em Minas que tão firmes e não tombam Na Bahia é só valente, troncos fortes de raiz Do DF os pomares estão verdes e viris Em Rio, que viu a floresta, sobe o morro, desce do outro lado Arrebenta o concreto e brota até no asfalto É tanta planta rara, sai até da areia da praia Pernambuco também tem demais, doces frutos em Goiás Santa Catarina é só fruta docinha São Paulo terra minha, tenho aqui frondosos de lei no Amapá, Espírito Santo Nem o frio impede que a colheita seja forte lá em Porto Alegre Árvore que não produz nada vira lenha Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira Purifica o clima, gera bons frutos Purifica o clima, gera bons frutos todas as sementes que caíram em terra seca, mas mesmo assim produziram bons frutos em seu tempo. Que enfrentaram aves de agouro, que enfrentaram espinhos, que enfrentaram o sol, mas venceram e se transformaram em grandes árvores. Uh, grandes árvores. Uh, uh, Jesus é o jardineiro que as árvores somos nós.